maana ya madhhab kwamba inaweza ikawa ni masdaru mimiyun au ikawa na, ni ismu makani kadhalika inawezekana ikawa ismu zamani lakini hapa kwa sababu inatokana neno dhahaba yadhhabu dhahaban wa dhuhuban wanasema madhhabu kwa maana mahali inapoelekea Alimamu Alkisai rahimahullahu taala ameeleza kwamba almadhhabu almu'taqad alladhi yudhhabu ilayhi, madhhabu ni ni ile ni pale mahali pa kuitakidi ambako mtu anaelekea, ile itikadi ambayo anaifuata. Haya yameelezwa na Imam Ibn Manzur katika lisanu Arab na wengine wameeleza maelezo kama haya, haina haja ya kuchukua muda mrefu katika kulieleza hilo, na wengine wanaeleza neno madhhab istilahan, wanasema darat kalimatu lashabi fi bayani haqiqati madhhab linsan ala amrain ala litiqad au ala alqauli wama fi hukmihi أما اعتقاد حقيقة مذهب الإنسان على الاعتقاد أما اعتماد حقيقة مذهب الإنسان على الاعتقاد فقال القاضي نجم الدين أبو عبد الله أحمد بن حمدان الحنبلي وقيل مذهب كل أحد عرفا وعادة ما اعتقده جزما أو ظنا انتهى كلامه نسمى neno madhhab katika istilahi limebainishwa kwamba linafahamisha maana mbili ima itikadi au kauli na kile ambacho katika hukumu yake kisha akanukuu hapa maelezo ya Najmuddin Abu Abdullah Ahmad bin Hamdan al hambali alifariki mwaka 695 Hijiria rahimahullahu ta'ala kwamba madhhab ya kila mmoja kiada ilivyo ni kile anachokiitakidi ima kwa kukata au kwa dhanni. Hiyo ni katika upande wa al-i'tiqad. Katika upande wa al-qawl pia akataja qawli Ibn Hamdan wa madhhab insani ma qala, madhhab ya mtu ni yale aliyoyasema, au dalla alayhi bima yajri majra al-qawl au nikafahamisha juu yake kile ambacho kimepita katika mapito ya kauli min tambihi au ghairihi miongoni ambao ni tambihi au kisichokuwa hiyo tambihi fa in udima dhalik lam tajuz idafatuhu ilayhi kikosekana hicho haitafaa kunasibisha kwake kuegemeza kwake kukiegemeza hicho kwake kwa maana kwamba eh, mtu anachokizungumza atahukumiwa kwamba ndio itikadi yake wao wazungumza watetee itikadi fulani, utanasibishwa na wewe uifanyia difaa difaa madhhabu fulani na msimamo fulani, waubainisha wauzungumze msimamo huo, utanasibishwa nao kwa sababu umezungumza, kwa ni kauli. Ama itakapokuwa hukusema kitu katika hilo, basi haitanasibishwa kwako kauli haya ni baadhi ya maelezo yanayochuoni kuhusiana na neno madhhab au neno naam neno madhhab